se me vuelva de colores Herri kolore es un proyecto comunicativo popular que está visible en herricolore.org y audible cada dos viernes a partir de las 5 y media de la tarde en Zopimpa y Ratia 101.9 FM. Entonces que la vida se me vuelva de colores personas que transforman Rocha en mano. ¡Gorria! Herri en colorea. ¡Horria! El color de la cultura popular y participativa. Laranja! Herritarren pues, en colorea. Urriña! El color de la contrainformación. Beltza! El color de los chanchillos de la Junta, del Megapack, de la Supersur. Morea! en sortutako en colorea. Berdea! El color de quienes ejercemos el derecho a la comunicación para desarrollar los sueños de cada cual y fomentar la mirada crítica. Bestelako barakaldo batekin amesten dugunon kolorea. que la Cada viernes durante más de una hora mezclaremos todos estos colores creando un mosaico en el que no faltará la lectura crítica a lo que pasa en Baracaldo y el mundo. El que Elkarrizketak parte de qué? Recordar el Baracaldo de ayer mirando al mañana. mundo Munduan zer que herrien kulturak ezagutzeko. Pasar algo de buena música. Kultur gomendioa. Agenda de movilizaciones, actos culturales, charlas. Augustia, eta zeu gaituko diozuna, bi ostiraletan behin, un boste punto eguntabat.bederatzi a Ricolore, un programa de radio donde no te cuenten lo que pasa, para que lo cuentes tú. Amada, tu televisa, papi, y Me y me dan ganas de vivir y aunque no estés tu sonrisa Seguir aquí. Te quiero hablar, quiero decírtelo a ti. Tú has conseguido llenar de color mi vida. lo que pasa. Amata tu televista eta piztu irratia. Amata televista eta piztu irratia. Enrico Mare! Bertzoa, haos edo paperez, bihotzaren mesulari. Amodiozko hitz eta esaldi ark ditu beti ekarri. Ama batek bere txipiari, norbaitek lagun minari, zoriona edo zoritzarra, negarra edo irri. Olerkiaren aurride dugu, kantuaren adiskide, bertzoak eginak ditu orain, zenbait urte eta bide. Plazetan edo liburuetan, eman ditu adibide. Utziz beti, oroitzapenetan ainitz nahi eta sede. Euskal herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas lan bizi euskaraz eta Bueno, eta eh, olerki polit eh, honekin eta abesti ospetsu horrekin, eh, gaurko irratzaioa eh hasiko egiten hasiko gara eta bueno, arratzal itsaso. Arratza león Maki. Eta botoietan hor da gure tamara. Uh! Se, <laughs> a ver, esos aplausos enlatados. <laughs> Eta bueno, gaurkoa ba, imagina, e, imagina ezazu ez, gaurko irratzaioa, e, eh, irratzaioak dukiko du, ze gaia? E, Euskararen inguruan hitz egingo dugu, erabiliko dugu diskulpa moduan, ba, Euskal Herrian Euskarazek e, bihar deitu gaituen mobilizazioa, eta bueno, ba, Euskal Herrian Euskarazen inguruan hitz egingo dugu, historia purtsu bet, e, betiko moduan e, albisteak izango ditugu, bai mhm. herrikoak, Euskal Herrikoak, eta bueno, mundukoa, kolaborazioaren bat, bat eh, baita ere, eta, bueno, elkarrizketa, Bai, elkarrizketa Euskal Herrian eh, Euskarazko kide batekin eta agenda, baina gaur e, itxaso biok eh, emango dugu agenda ba, esango dugu a, agenda ze arantzantzan gaur ez dago, baina bueno gogoratuz aurreko ostiralean etorri zen hor arrapala dan plaka eta gertu zan, agian e, ostiralontan ba gauza bera egingo du, auskalo auskalo, holanda arantzantzan zorgintxo txorrintxo bat. Eta, bueno, ba, e... tamara nahi duzunean? E, sasi guztien gainetik, Euskaldun eta Burujabe. Aurrera. Información de todos los colores. Kolore guztietako informazioa. Bueno, eta albistekin hasiko gara, betiko moduan barakaldoko albistekin. Eta, bueno, ba, azte honetan, kontsumismoari praktika egiten egokien bitartez egingo diote aurre e, herri honetako bi e, taldek edo, barakaldoko gazte asamblak eta guzki erakunde ekologistak, ba, elkarn lanari ekin diote jende arteari alternatiba zehatzak planteatzeko asmoz. Ba, kontsumismo horreri ba, alternatiba batzuk emate emateko asmoz. Mhm. Bueno, haiek kritikatzen dute kontsumismoa ba edatuta dagoela egun hontan jende guztiaren artean. Bueno, argi daukagu, ez? Azkenean bai. jasotzen dugun mesu guztia dela erosi erosi erosi gastatu gastatu gastatu. <laughs> Naiz eta ez duzun behar ez Ta bueno, ba zer esanik ez, begai ba eskualde honetan eskerraldean baditugun merkatal zentru erraldoioren horren inguruan eta hori da gainera ba asteburuetan eskaintzen diguten alternatiba, ezta, kontzumismo bai. eredu hori. Ta bueno, bai. burutuko dutena izango da kontsumismoaren kontrako bizikleta martza bat. Martza bai. hori bihar izango da otzaiaren amabia larun bata, eta bagautxako plazatik aterako da amabietan, Mhm. Badirudi eguraldiak lagunduko duela, zeki animatzen zaituzteko, gero agendan gogoratuko ditugu, baten batek berandu heldu baldin bada. <laughs> Bai. Eta bueno, baita ere, eguzki partetik egongo da trueke asoka bat. San Vicenteko jaietan prestatu zuten baita ere, eta bueno, badago musu Truke pagina bat trueke horren inguruan. Eta bueno, otzaiak amalau, aztelena, San Bixenteko plazan, e, eh, zazpietati bederatzietara, ba, egongo da truke asoka hori. Eta, bueno, esku hartzeko edo parte hartzeko arauak dira zerbait ekarri ekar, osea, e, eraman dezake, edo nor nahi duena eraman dezake, e, astelenean berton zazpietan eraman daiteke, eta eta ba hori behar duzu beharrez duzun zeo zerrutzi eta behar mhm. duzun zeo zer hartu. Eta bueno, baita ere aste honetan zehar eta mo astelenean berton egunean zehar, ba Lasipoko musika eskolan utzi desakezue gausak San Vicenten dagoena. Eta bueno, animatzen zaituztegu aurrekoan San Bin egon zenean trukea eta bueno, internet pagina musu truke pagina horretan, baude kausa kuriosoak. Bai, bai, eh, zea, aurreko egunean eh, sartu nintzen eta I, ba, ba batean agertu ziren, e, a ber, e, liburu pila, eta oso interesgarria ziren, eta gero beste aldetik e, umentzako gauza pila, baina ja oparitua zeuden, eta, eta bueno, eta zer gehiago, zer gehiago, ba, betu, nige eh, pentsatzen ari nahi, ze, zeu aski eramango duela, ze ordena gailurako maiatzo bat, Ez? Ah, Eta holan, ba, bueno, e, bai informatika arloan, bai, ez? E, bai, badago, badago denetari, ere arropa, bai, umen, zatai bai. egun aulki bat, de, ba, bueno, umea handitu eta norbaitek erabaki zuen, horrek espazioa betetzen zuela, eta zigurrenik norbaitek beharko bai. zuela. Asi que, zeo zerbaldin bako eh, hor hautsez beteta, e, atera, eraman, eta seguro dagoela zeo zer hartu dezake zuena. Bueno, eta Urrengua, en curso la denuncia por asignación a dedo de viviendas a personas afines al PSEE. E. Y bueno, esta noticia ya la hemos comentado en alguna otra ocasión, pero aquí lo que tenemos que, lo que vamos a, señalar es que, bueno, el, juzgado la, la ha llevado a trámite y bueno, y han empezado las diligencias eh, previas al juicio. Eh, hay que recordar eh, que estas denuncias se efectúan contra seis personas del PSOE y PP que forman equipo del Gobierno Municipal de Baracaldo. Por el PSOE está el alcalde, eh, González Suances, concejal delegado de urbanismo, eh, Anabel eh, Quijada, actual concejala, de, concejala delegada de disciplina urbanística, medio ambiente, sanidad y consumo. Y por el PP e está Amaya Fernández, la actual portavoz del PP, e, Rafael Carrigas y Juan Ramón Nieto de Cosío. Y bueno, el motivo, pues nada, <laughs> es, muy claro, tampoco hay que complicarse, ¿verdad? En los argumentos. Eh, pues nada, que se dieron eh, viviendas, eh, así a dedo directamente, eh, pues entre otras eh, personas, a la hija de Suances, que como hemos dicho es el concejal responsable de urbanismo, a uno de sus escoltas, a dos familiares de trabajadores municipales muy ligados al señor González Suances, eh, a un concejal del SUE de Durango, así como a, un familiar de, <laughs> de otro militante del SUE de Baracaldo. Entonces, eh, entre otras cosas, eh, tenemos que añadir que, bueno, eh, la adjudicación de este tipo de viviendas se tiene que llevar a cabo mediante sorteo público y ante notario, o se tenía que llevar a cabo ante sorteo público y, y ante notario. además, para ello te tenías, eh, te tenías que apuntar, tenías que entregar la solicitud previa a, que, a apuntarte a ese sorteo de las viviendas, pero hay que añadir que en el acuerdo de la citada de la comisión de gobierno, eh, con un total descaro, porque bueno, aquí ya no se cortan ni con cristales, pues nada, eh, se manifiesta que parte de estas viviendas eh, quedaban exentas de las obligaciones del listado y de este sorteo público, porque el promotor las tenía, entre comillas, comprometidas. O sea que bueno, pues eso, eso es lo que, lo que nos eh, aportan eh, ciertos personajes del ayuntamiento de, de, Baracaldo y lo que se llevan, entre y, otras cosas. Y a ver cómo queda esta denuncia, seguiremos o seguiremos informando y bueno, bueno, hay que decir que, estos eh, sí representantes del PSOE y del PP son optimistas, que saben que bueno que todas las denuncias eh, son tramitadas, pero que luego ellos esperan que, se archiven, ¿no? Veremos en qué quedan y bueno, pues la seguiremos seguiremos la pista a esta noticia. Bueno, eta Euskal Herriarekin jarraituko dugu. Eta, bueno, honek e, den, aurretik hitz egin dugu denuntzia batetik. Eta, bueno, honek badirudi abertzelan bukatzen duen, baina... Baina, bueno, aurrera doala, eta, bueno, e, baita ere, egon Ba, un revés judicial contra Petronor, eh, la coordinadora de Anticoque y por extensión la población de Musquis, pues bueno, el, el viernes 4 de febrero a la mañana recibió una buenísima noticia, y fue que bueno, eh, el juzgado de, lo contencioso administrativo número 4 de Bilbao eh, anulaba la licencia de actividad concedida en su día por el Ayuntamiento de Abanto y Ciervena a la refinería de Petronor. Bueno, eh, la coordinadora definió que lo, que lo ocurrido era una victoria judicial contra Petronor y bueno, el sábado que viene tendrá lugar otra... Ay, tú! Este sábado ¿Tendrá lugar otra protesta en Musquis para denunciar que 30 años más con Petronor en el municipio no se pueden soportar? Parece que Petronor tiene pista libre para estar todos los años pues que le dé la gana. Sí, y además hay que tener en cuenta que la sentencia estima todas las pretensiones eh, que que Meachaldea Visiri, que expuso, y considera que la licencia, pues <laughs> bueno, el ayuntamiento de, de Abanto y Ciervana se la otorgó sin tener eh, en cuenta, pues entre otras cosas, los requisitos impuestos a la planta por el gobierno vasco, sin acreditar el cumplimiento de las condicionantes ambientales y sin los perceptivos informes de la administración responsable de la tutela de las costas. Es decir, que me la suda todo y que te lo doy y punto, ¿no? Y bueno, pues la coordinadora que está feliz y contenta, de momento, eh, por esta decisión. Y bueno, eh, eh, ha efectuado un nuevo llamamiento a las administraciones públicas para que se esmeren en el cumplimiento de la legalidad vigente y salvaguarden, como es su obligación, la calidad del medio ambiente y la salud ciudadana. Vamos, que no se den aquí otros 30 años de Petronor si, si no cumple lo que tiene que cumplir. Que de sobra sabemos que que no lo cumple. Bueno, como Petronor otras tantas empresas, y bueno, estos últimos, por ejemplo, la semana pasada, estos días que hubo niebla, tal cual, se ve que sale una mierda elegante. parece que, claro, como la niebla lo tapa todo, pues, pues bueno. Además, hemos de decir que ocultamente, pero que es un secreto a voces, eh, la población de, de, muskis, cada vez que por cualquier motivo aterrizan eh, en el hospital de cruces, y sobre todo si van por eh, un motivo de, pues de respiración o alguna cosa así, les hacen un protocolo especial. Eh, y no es que les traten con favoritismo, <laughs> sino es que con lo que tienen al lado que menos, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, es un secreto a voces, pero que todavía la administración no reconoce. Sí, que al final son datos que nadie quiere reconocer, como el número elevado de cánceres que tenemos mm por alrededor de ciertas fábricas, etcétera, etcétera. Que bueno, como no se puede mostrar, pues bueno, otra vez más, al final nos lo siguen poniendo. Bueno, y la siguiente, llaman a reaccionar ante un nuevo ataque contra los derechos sociales la Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales ha convocado una concentración ante el Servicio contra la Exclusión Social de Diputación en la calle Nicolás Alborta de Bilbao, pues justo para esta misma mañana eh, a las once y media. Es una protesta contra el nuevo <laughs> intento de vulnerar los derechos de las personas perceptoras por parte de las instituciones. Y es que tenemos que decir que cientos de familias durante esta semana eh, que ha pasado y la que viene, pues recibirán una carta en la que les informan de la suspensión de su eh, renta de garantía de ingresos, pues en base a un cruce de, datos entre el listado de perceptores y el de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal y la ANVIDE. Y bueno, nos, nos quieren decir que bueno que esta campaña es un nuevo intento tras el fracaso que hubo en otra campaña en diciembre <laughs> con gran revuelo mediático y que se paralizó debido al cúmulo de despropósitos que realizaron tanto el gobierno vasco como las diputaciones, sobre todo en Vizcaya. Bueno, que al final lo que parece que es que quieren recaudar dinero no sé para luego para dárselo a los bancos. Sí, bueno, igual más que recaudar eh, es quitar a unos para <laughs> dárselo a los que más tienen, seguramente. Y bueno, lo que vienen a decirnos es que, en esta ocasión, en esta ocasión, aunque han variado las formas, pues el fondo sigue siendo el mismo y afirma eh, el fondo sigue siendo el mismo ese de, recaudar. Hmm. Y, luego eh, comentaros que bueno, ese cruce eh, como hemos comentado antes, de ese cruce de datos entre el listado de perceptores y el de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal y la Y cito textualmente, eh, nos dice la coordinadora, no es de recibo que con tantos miles de desempleados y desempleadas y con apenas 100 ofertas de trabajo en las listas de la y NEM pretendan hacernos creer que alguien evite conscientemente estar inscrito en estos servicios para evitar ser llamado a ningún empleo. Pues sí, está la cosa <laughs> como para que encima eh, evites el que te llamen para, para trabajar, ¿no? Sí, lo próximo que nos van a decir al final es que el índice de paro es tan alto porque queremos. Claro, porque, la <laughs> trabajar. Gente, porque la gente no, no quiere trabajar. Eso es. Y claro, y eso es como eh, decir, eh, decir eh, un rico o un banquero decir, oye, yo tengo dinero porque, <laughs> porque quiero dinero. <laughs> o sea, ya, y yo no quiero dinero, ¿o qué? o no quiero trabajar. Entonces, pues bueno, ha sido aquí una pequeña... <laughs> me está mirando Ichazo y Tamara con qué estás diciendo. Pero bueno, se me ha ido un poco, lo tengo en la cabeza y lo explicaría mejor. Pero, pero bueno, la idea es, esa, que la gente... Eh, el mensaje que, lanzan aquí es que la gente <laughs> no se apunta porque no, se, no quiere trabajar. No quiere que le llamen para, para un empleo. Pues vaya, pues sí que es una argumentación de peso encima en los, en los tiempos que corren. Bueno, eta jarraituko dugu, lehen aipatu dugu moduan, ba, gero Euskal Herrian Euskarazeko kide bateri egingo diogo elkarrezketa, ba, bueno, baina bizta moduan, bueno, e, ba, aipatzea Euskal Herrian Euskarazek e, jadanik e, hogeita marrurte bete dituela, eta bueno, hori ospatzeko eta ibilbide luze horren, hogeita marrurte horren, ba, analizatzeko edo eta ba, bueno, apurbete larbur biltzeko ba, dokumental bat e, aurkeztuko dute. E, jadanik interneten dago, Euskal Herrian Euskarazeko paginean eh, ikusi dezakezue, eta bueno, dokumentalaren e, izenburua izan egin eta eragin. E, aipatu nahi dutena da, ba, bueno, hogeita mar urtetako eta oraindik ere elmugara heltzeko urte dezelte falta zaion lasterketa ba, labur biltzea edo ibilbide luzeuetako ba, lasterkari ezberdinak agertzen dira, izan egin eta eragin dokumentalean, eta bueno, ba, norberak eh, bere hausnarketa propioa egiten du ogeita urte hauen inguruan. E, azkenean eragile askok, egon dira Euskal Herrian Euskarazen barnean, gaurre hitz egingo dugun partaidearekin, baina, bueno, azkenean ogeita marrurte hauetan jende oso desberdina eta jende desente pasa egin da, eta, bueno, dokumentalonetan honetan, ba, labur, labur bildu e, nahi dute. Eta, bueno, baita ere gogoratzea, gero aipatuko dugu, Euskal Herrin Euskarazeko dintan agendan baita ere, baina, bueno, e, eh, azte honetan, e, bihar, e, otzaiak amabi, e, donostian, ba, bostetan egongo dela, e, ba, jolin, itzordu bat, e, lehen aipatu dudan moduan, sasi guztien gainetik Euskaldun eta buru jabe lelopean, eta, bueno, e, aipatzea baita ere, mobilizazio hori, e, hainbat atziki atxikimendu euki dituela e, web aldean berriro ere ikusi daiteke zenbat pertsona eta zenbat talde atxikitu diren eta bueno, ba, deitu nahi zaituztegu gu baita ere larun batean donostian bostetan <laughs> Pues sí <laughs> itxaso, ya lo comentamos porque <laughs> como os ha oído, pues menudo día que llevamos Ni kustas ibargarela irratza astelenetan egiten edo Bai, bai ostiralek, ba, hau izena bai, Ba, egia da, ja, nekatuta, haotza, estulka, la leche, bueno, eta hori da, bueno Bueno, bueno Jarraituko dugu Bai, eta liatu gabe, bas, hau, eh, albiste hau esango dut oso askar eta <laughs> tita batean bestela. Bueno, ba hori, Euskal Herria zuzenean jaialdiaren maitasun paseak euskaragarri. Ba hori, txalter, txarteltegiaren edik, ekidetzea eta programazioaren parte baten bilustea, otxailaren amalaue, amala lauean, kasualitatea, ala maitasunaren aldeko ekimen militantea, e, eh, maitaleen egunaren kari elkarteak Euskal Herrian zuzenean lof paseak proposatzen ditu. Hiru egun gehi iruro gehi emanaldi gehi boz esena berdin berro gehi euro. Hau pai gehi alokairu gaztuak noski. Eta, e, ba hori, El lof eh, paseak Euskal Herria zuze, e, zuzenean zuzenean den Euskal Herria zuzenean no, <laughs> egunean eskuratu daitezke zelako eguna daukago eta <laughs> mila bakarri badaude, love, love, Euskal Herria zuzenean, nola gaude <laughs> gaur, me gaude la hostia, como pa escribir aquí el bestseller. Así que, obeto eh, ikusteko dana eta zeri buruz hitz egiten gauden, Euskal Herria zuzenearen webgunean sartu eta hortxe bukingo zuen informazio guztia. Ba. Si. Bueno, el caso es que nos acabamos de dar <laughs> cuenta que han debido de quitar el ambientador de pino y lo han <laughs> cambiado por el de marihuana. <laughs> Porque esto. se nos va la bola olla y todo. Esto no es por el viernes ya, eh. Bueno. Esto es que somos así ya. y y irratian egon gabe, o sea, que se da. payasú, aquí. Bueno, Principios eh, principios de Kine bukatu dugu, baina daukagu kolaborazio bat. E, Julen Gomezek e, eh, karri dugu, kola, e, bidali dugu kolaborazio bat herrikolore.orgera. Eta, bueno, irakorriko dizuet apurtxu bat, eta bakizue betiko moduan, egiten dugu labur pentsoa, eta zuek animatu nahi baduzue. Durante esta semana, bueno, e, izenburua, flotilla de la libertad. Durante esta semana el mundo nuevamente se ha quedado perplejo de la impunidad con la que Israel se salta las leyes internacionales. Tras un pequeño periodo de análisis del asalto a la flotilla de la libertad, las autoridades políticas y judiciales israelíes han llegado a la conclusión, la suya, de que el asalto a la flota solidaria fue correcto y conforme a la legalidad. Mientras tanto, una vez más, Occidente calla. Está claro que matar con cuentagotas tiene un efecto anestesiante en la sociedad. Analicemos el caso acontecido. 1. Aborda un barco en aguas internacionales. Igual a acto de piratería. 2. Mata al menos a nueve pasajeros. Igual a asesinato. 3. Lleva el barco a su puerto, igual a secuestro. Y 4. Incauta la carga, igual robo. Y bueno, eh, en esta colaboración, después de, lo que nos ha leído Ichaso, vienen un montón de resoluciones eh, que, bueno, desde aquí os animamos a que leáis en nuestra web, en ericolore.org porque es eh, muy interesante y sobre todo me gusta cómo concluye ¿Eh? ¿Con qué párrafo concluye eh, esa colaboración que, bueno, no, ni siquiera os voy a dar una pista para, para que os, os animéis y os acerquéis a, a la colaboración y la leéis y la leáis porque se lee rápida, pero es muy muy directa y muy clarificadora en ciertos bai, aspectos. Bai, nikuste satitzonekin ikusi daitekela ez? Así que animatzen zaituztegu herrikolore.orgen eh, irakurtzea Flotilla de la Libertad, Julen Gomez idatzitako kolaborazioa. Ta besterik gabe, musikita pur batekin utziko zaituztegu eta gero bueltan eh, gaia eta elkarrizketari eutziko diogu. Iraganako erroreak kontua Iruñako bidean kotxean sartuta Bueno, e, abesti honen e, atzetik, ba, bueno, gaiari ekingo diogu, sentratuko gara, batez ere, ba, bueno, Euskal Herrian Euskarazek azkenengo egunetan gehien bat bidaltzen ari digun mesuarekin, eta, bueno, e, haiek idatzitako manifestoari, ba, bueno, aipatuko izkizu dugu, hainbat gauza, bueno, lehen aipatu moduan, e, titula hasi guztien gainetik Euskaldun eta Burujabe, jabe, azkenean Euskal Herrian Euskarazeko gaita urte daramatza, eta, sasi, odei eta guztien gainetik azpitik eta aurrera jarritzen du. Eta soritzarrez uste du hor jotake ibili beharko direla. Mm-hmm. Eta bueno, aipatzea manifestuak baditu hainbat puntu, eta niri harreta deitu du, eta azkenean, jo, olakoa irakurri arte <laughs> e, ez garela guztiz konstiente izaten, eta bueno, aipatzen du hori, Euskal Iztun guztiak e, ez daukagula praktikamente aukera elebakarrak izateko, ez? e, gazteleraz edo frantzeseraz elebidun e, daukagula mendetako asimilazio prozesuaren ondorioz. Eta hori, Euskaldun elebakar gisa bizitzea bai sinezkoa bihurtu dela. Eta horren ondorioz, ba, bueno, e, gaztelera eta frantzesa, bai egoaldean eta bai iparraldean, ba, euskarari garrantzi hori e, kendu izan dio pizkanaka pizkanaka, ez? Eta euskarak betetzen zituen fu, ia funtzio guztiak bardarak betetzen dituztenez, ba bueno, euskaldunok bigarren mailako herritarrak bihurtu gaituzte gure gure herrian. Eta mhm. horrek, jo, gogorra da irakurtzea, ez? Bai, oso gogorra eta gainera E, eh, zea, manifestuan esaten dutena da beste aldetik e, adibidez e, e, gurea ez da hizkuntza ordezkatze prozesua para, eh, pairatzen duen herri bakarra. Eta hori egia da, ez? Eh, munduan, ba, eunka dira, ez? Ba, galtzen bidean dauden hizkuntzak eta E, horren ondorioz ere ba, ba herriak, ez? Azken finean globalizazioak eragina e, eragina du eta eta nik uste dut gero bestaldetik e, hizkuntza oso garrantzitsua da herri batean eta horregatik e, edo horretarako e, e globalizazioak eraso galanta egiten e, egiten die hizkuntza hizkuntz ez, eh, ez, ba, eta gero ba ingelesa edo txinatarra edo hoiek ba, libre daude beti, Sanchez Castilla esan aldugu, baina gero adibidez eh, ba, gure kasuan e, euskararek, euskararekin ba, gertatzen dena e, markatuta e, da, da, dagoen lekuan ez, e, alde batetik e, e, estatu espainola eta bestean e, estatu e, frantsesa ba, eraso pila dauka gure gure eskuntzak Bai, e, inposatu dituzte haien hizkuntza propioak eta azkenean baita ere kanpotik etorritako hizkuntz beste hizkuntz batzuk, hmm. E, adibidez, ingelera e, dabiltzate hmm. be bai, eta ematen ari dizkiote euskarari baino garrantzi hau. ez? Bakarrik, hmm. ezagutzen dugun arlotik, ez? Irakaskuntza bai. arlotik adibidez, orain hori saltzen ari gute trilinguismo madarikatu hori, mhm. non gaur egun ikuste bizi dugun elebitasun hori ez da guztiz erreala, de eredua kasu honetan ez dira guztiz errealak, azkenean mhm. Euskal Herria herri eldardun erdalduna bihurtzen ari dena, ez? Eta, bueno, gu ikusten dugun Barakaldo herrian adibidez, ez? De mhm. eredu batean ume euskaldun bat sartu sartzen baldin badugu bi urtekin egiten duguna da erdera ikasten du. Ka, azkenean, herri erdaldun bat izan da, de eredu bat, ez da, de eredu erreal bat, ez? Eta garrantzia, hasi dira garrantzia moten gainera ingelerari. Eta gero bestaldetik e, eh, euskera ikasten dena, ez, eh, ez da e, funtzionala, ez daki nola esan. Gero kalean e, ez da hitz egiten nolan, zuke e, ikasi duzuna batzutan, ez, testu liburuetan, ba, agertzen dena, da e, itxulpen bat, erderaren itxulpen bat, ez? Bai, zoritzarrez azkenean Euskara eskoletan gero eta gehiago irakasgai soia izango baden moduan landu egiten da, ez? Bai. Ba ingelesa lantzen genuen moduan, eta zu ingelesa zeiten bai. duzu ondo? Ondo, ondo, ez, ondo, ondo. baina <laughs> hor gaude. Eta gero bezaldetik e, eh, e, eh, argita eta garbi dau ez, helburua asimilatzea. Eta bueno, baita ere, ba, azkenean erasoak eraso, Euskaldun izateaz arro daudela, Euskal Herrian Euskarazekoak aipatzen digutena. Eta bueno, haiek eta gu, bai, ez? Eh? Euskaldunak izatean ibeintzat, arronago, eta are gehau, barakaldoko herri baten moduan. Gero mm. baita ere, gero itzein dugun Euskal Herrian eh, Euskaraseko partaidea portugaletekoa da, eta bueno, bera, supatzen dut kontatuko digula apurbet eskerraldeko eh, nola dagoen, eskerraldean, eta bueno, azkenean, garena izaten jarraitzeko naia eta gogoa askotan erakutsi dugula Euskaldunok, hori epatzen dute manifestoan bizitzeko euskaraz bizitzeko nahiari auspoa ematen digute manifesto honetan. Mm Eta nik eh, hartu nahi dut. Bai. Nik eh, bai, gustatu litzaidak eitzel <laughs> hori. E, eh, aukera hori eukial izatea. Bai, ordun orain e, zea, ze datu, bueno, datu, zea, komentario hauekin ez, e, ja, holan utxiko dugu e, elkarrizketa pasatzeko. Bai, manifestoan agertzen den beste pasarte bat irakurriko dizuet, e, eh, divertigarria, bueno, divertigarria, era polit batean aipatzen duena ez, eta da, ekuazio bat, e, saspi euskaldun gehi ordaldun bat, berdin sortzi erdaldun. Soritzarrez, hori da gertatzen diren ekuazioak eh, hemen Euskal Herrian, ez? Bai. E, somos tan majos y tan buenos eta batez mm. beitu barakaldon gertatu da, ez? Kanpoko jendea, kanpoko jendea, etorri da, etorri da. Mm-hmm. Eta pobres, Euskal Herrik ez bai. dut ulertzen. Eta, eta gertatu da. Bai, eta gero, eh, nik e, ekuazio horri jarri, jarriko diot eh, beste, beste historiatxo bat. Bilbo, gaur egungo Bilboa e, badakizue Bilbo herria, orain ja da iria, eta zenbat jende, zenbat e, atxerritarrak... E, dato zona eta e, hemengo jendeak ez dakite e, euskera hitz egiten Eta ingelesez, ba, eres? <laughs> Baina, e, oso kuriosoa da, ze kaletan, hor e, bapatean eh, ikustea, ba, no, bilbotar batek, zera, mm, turista batekin hitz egitea, e, hori eh, ikusten baduzu eta e, e, bilbotarren aleginak berarekin hitz egiteko, ingeles ez, e, eta ba, holan ez, nik behin e, entzun nun alako E, <laughs> alako itzaldia edo ez dakit nola izan zen historia hori, baina surrealista izan zen. Eta holan izan zen, e, para eh, para poner para poner eh, tarjeta Bilbao eta bat batean agertu izan norbaitek eta eh, yes yes eh, where where where you from you from eh, yes eh, you from eta eta holan ba oso oso farregarria izan zen eta benetan hori gertatzen da egunero eh, gure kaletan eta eh, euskerarekin kontrakoa gertatzen da, ez? Eta, bueno, Ba, euskaraz bizi nahi dugunez eta Euskal Herrian euskarazek dituzten helburuekin eh, ados gaudenez, nik uste bestarik gabe elkarrizketara pasatuko garela. Vente pa' aquí a charlar un poquito. nara bachira pan. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padavadavirat bachira pan. Bueno, a ver, eh, <laughs> tu chasa, a ver, eh, lore dau, a ver Bueno, ya va gau de berriro. Lore, arratza leon. Ez da entzuten, Tamara. Bueno, ba, tartean. Ez eh, kegida. Bai. Lore. Lore. Entzuten gaituzu. Bueno, ba, esatea gaur Lorerekin itzuen gogu. Bai, a ver. Oi, ba. Portugaleteko Euskal Herrian Euskaraziko partaidea dena. Eta, bueno, ba, ipatuko izkizuego datu batzuk Euskal Herrian Euskarazen inguruan. Bueno, aipatzea mila behatzi honetan irurogeita, ma, eh, garren urtean e, sortu zela, lehen aipatugu moduan hogeita mar urte, eta gehiago, hogeita ma bi urte dara matzagu, dara matzate, eta bueno, e, haiek hasieran eh, ekin zioten, ba Euskarara gabe, Euskal Herririk ez, hori izan zen jarri zuten leloa, eta haien helburu garrantzitsuena izan zen, ba Euskal Herri Euskalduna lortzea. Soritzarrez, e, hogeita marrurte baino gehiago pasa ostean, e, jarraitzen dute helburu horrekin, eta jarraitzen dugu ba Euskal Herri Euskaldun bat lortzeko helburuarekin. E, badirudi funtzionatzen duela, Eta, bueno, a ber, saiatuko gara lorerekin hitz egiten. Lore? Bai? Bai, oren entzuten gaitu ez da? Bai, bai, ez enuen ez entzuten. Bueno, arratza Bai, arratza E, eh, bueno, geunden apurtxu bete Euskal Herrian Euskarazeko historia kontatzen, aprobetzatzen ez dugu lauki konezioa eta holan. Ba, bueno, ehingo izugu, eh, gure elkarrizketatu guztiei egiten diogu, inkestatzo bat, errikolore mm. inkesta. Dia, galderatxo laburtuak eta saiatu galik eta laburren erantzuten eta gero bai. ja gaiari ekingo diogu, bale? E, e, eta ze ausokoa? Portukoa eta, bueno, bonabiztakoa, esango genuke. Bueno, e, ze uste duzu zure ausoan soberan dagoela? Edo <laughs> faltan dagoela? Faltan implikazioa eta jendearen kontzientzia apur bat inguruan daukanarekin. Eta, eta, soberan, ba, ez dakit, herria esan da, ba, esasola. <laughs> e, eh, berriz jaioko bazina, zein herria aukiratuko zenuke? Mm, jo, aldera gatza, eh? <laughs> ba, ba, ez dakit, hola, ba, esango dut, bat, eh, bermio, berdin dit. <laughs> Hola. Eh, Tokiren bat gustatuko litzaizukena esagutzea? Eh, India gustuko nuke. Eta ez litzaikesun, oh, litzaizkesuna gustatuko bape. Gaur gaude, eduki dugu ostiral bat, que se nos traba toda la lengua. Bueno, bai, bai. bueno. Nora eh, ez zinateke joango. <laughs> ba, estatu betetako edo zein dira, ez dakit. eh, nola ikusten duzu portu amar urte barru? Ba, egia sonda, espero gaur egun baino euskalduna gua. Edo behintzat e, erabilpenari, erabilpenari dago kionez, jendeak e, bildurra kentzeari euskaraz hitz egiteari egia sonda. Bai, hori azkenan eskerralde guztiari zabaldu bali izango genuk <laughs> bai. ez da. Bai. E, eh, bitu, hau normalen barakaldoko jendeari egiten diogu, de, hau agertu zen, como, el jonan, realidad o ficción. <laughs> Da, bai, jende guztia azkenan bakarri barakaldoko jendearekin, baina zuek portu madauka zu edolakoa baita ere, ez da? Ostia, nik horrein esaten doztasuna, egia esan da, nik ez bat ere lotzen horrelako irudia portuko gazteekin. Ez, nik ez nuke hori izango. Jendeak esaten dago batxo niren bat eta hortik da biela mhm. ere, baina egia esan da nik ez dut eh, hori ikusten portuko realidadean. Uh Eta beste gauzatze bat, e, zure herriko alkate aurrean ukingo bazen du, zer izango zen nioke? <laughs> aurreko, aurreko duela behazte esan niona, ia egia dan, ba hori, den aldeko udalaren plana, biziberritzeko, Euskararen biziberritzeko plana, benetan martxan jartzen dauela. Ba, berkaso egiten dizun. Bai. Eta azkenea, e, desira bat eskatu alelba bazenu, zein izango litzateke? Euskaran, ui, Portugaleten Euskara zerbitzua martzan jartzea. Euskara teknikariren bat egotia. Bueno, ba, emetik gu gehitzen dugu bebai desira hori. <laughs> da bueno, e, ba, azteko gehien bat, eh, zuek azkenean lantzen duzuen arloa Euskara denez, ezta? Bai. Zein egoeretan uste duzu eskualde honetan, portun berezikinei nahi baduzu, edo bueno, eskualdeari zabal, zabaltzen e, Euskararen egoera gaur egun? Ba, kontua da, erria ba, errealitatea ez dago kiola bat, nola gero udaletxeak egin dauen lanarekin. Ezen nahi dut, azkenengo datuen arabera, portun ezagutza, ba, igo eginda eguneko hogeita, bost, e, bosta, baina gero erria son da, ba, kalian ez dira, ez da, ez nabaritu, e, zeuskararen aldeko, ba, ez dakite, nola baite udalak antolatzen dituen eh, zera herri programan, mm -hmm. ez da nabaritu, ez dira antolatzen Euskarazko e, kultur eh, ekintzarik, ez zinda ba, kirolik egin Euskaraz, edo zine, zera, ikastaro egin nahi duzula, bai musika ikasi nahi duzula, edo ez dakit edo igeriketa ezin duzu euskaraz e, euskaraz egin mm hemen e, Euskal Herrian bezala ba asimila, asimilizazio prozesua ba aurrera joan da eta nola baite saiatu izan dire ba ba hori ba gaztelania hizkuntza hegemonikotza hartzen mm -hmm. hau da ba bertoko alkatetzaren e, arabera ba guztiok gaztelera ba, badakigunez, ba, berdin da, ez dugu zertan e, antolatu, ba, e, edo zein eh, ekintza edo gaina ekintza parte hartzaile. Bai, azkenean orokorrean hori ikasten duen jendea igo eginda, ez? Baina bai, gero, gero ez da nabaritzen. Hori da, ezagutza bai igo eginda, eta hori nabaritzen da batez ere gazteen artean, baina gero eskaintza kulturala egia esan da, ez da, emoten, orduan gazteek zer egiten dute, ba, beti bezala erdara jotzia. Eta gainea ez da, kate nola baite eh, udalak ez bere esku jartzen beste tresnarik, ba, ikasten da den hizkuntza hori gero erabiltzeko edo parte... Bai, azkenean soilik erramienta moduan, ez? Nik hori euskaltegietan da lan ikusten dela gero eta jende gehiago igual ikasten, meia soilik oposaketa bat edo perfil bat ateratzeko asmoz, ez? Ba, Euskaraz bizitzeko asmoz, ez Hori da, kontzientzia nik galdu, Euskarak galdu egin duela prestigio hori gari batean zeukana, eta nola baita hori horren eh, errudunek, ba, ba, nola baita eh, Espainia eta <laughs> Espainiako estatuak eta nola baita beraien konstituzioetan eta nola jartzen da ben, ba, zein den beraien ustez, ba, izkuntze, izkuntza hegemonikua eta herrietan ere be ikusten dugu, nola baita eh, ba, gure alkateek eta ikusten dugu beraientzako zein den hamen eh, garrantzitsuena eta sei mhm. hizkuntza da hori ba sei hizkuntzari ematen diote lehentasuna. Ba, eta bueno, Euskal Herrian Euskara zeitik e, eh, hildo desberdinak lantzen dituzue. Batetik mhm. ofizialtasuna, irakaskuntza, administrazioa, normalizazio lana eta Euskara jasotzen dien erasoi erantzutea, ez? Bai. E, zuke administrazio inguruan lan egiten duzu batez ere, ba, ezta? Ba, egia zan da, ba, portun, betidanik eh, ikusi egin dugu, ba, administrazioa lantzean, ba, landuko genituzkeela, ba, herrian dausen beste, beste arlo batzuk, eta lehen esan dudan bezala, nola bueno, ba, udaletzean bertan eraikinean, ez da, ba, euskaraz, eh, ez dago euskara erabiltzerik. Mhm. Baina horrekin lotuta badago, ba, edozin zera, gune publikora idaten zarela menportun, berdin dit eh, guko osasun arloa ez dugu, ez dugu jorratzen, baina nik uste dana dagoela lotuta edo eskuntza bera ere, Horen gainea gaudela zera matrikulazio kanpaina ikusten dugu, udaletxe honeri berdin jakola, eredu, ba hori, estandarizatua egotea, bertoko irakasea, e, mhm. batzuetan, eta horreri ere buzin egiten jako. Orduan nik uste hor administrazioari lotuta badagoela edo zen guni, publiko bertokoak. Mhm. Bai, azkenan irakaskuntzan arloan adibidez hori, aeredua gaur egun ondino Euskal Herri batean izatea adibidez? Bai, bai, eta gaina hemen ez da bermatzen adibidez, ba, Ruperto Medina eskolan ez da bermatzen de eredua, inkluso aurrez, aurrezkuntzan ere, aeredua mantentzen da eta get, get, getizazio bat eh, bihurtzen bihurtu egin dabe mhm. bertoko eskola eta ba hori ba kanpoko jendea datorrenean eta ba egiten dabena bada nolabait ara el, eroan eta hori horrek eta horretaz ere berrizari gara ba, ba hori alkatetxaren lanaz eta administrazioko lanaz Uhum, bai, barakaldon badaukagu olako zentro pare bat be bai. <laughs> bai. <laughs> Así que, e, eh, hildo moduan eh, ofizialtasuna aipatu dugu, e, esan algeniz, eh, esan al zenigun zer zer eskatzen da ofizialtasun horretan? Zertarako zein den helburu moduan? Claro, kontua da ba gu beti komentatu izan dugu ba ezinbestekoa dala nolabait aurrera egiteko hizkuntza batekin ezinbestekoa dala bere ofizialtasuna. E, kontua da, bueno, guztio egun bezala Euskal Herri osoan ez dela bermatzen e, ofizialtasuna, vamos, Euskarak ez dakala ofizialtasunik, eta ba, berriz ere, ba, bueno, berriz ere portura etorreta, ofizialtasuna badakigu badala, baina benetako ofizialtasunik ez dela gertatzen. Mm Ze, ba, guztio badakigu, ba, behintzat portun gertatzen da, ba, ara jotzen dogula eta ze egin gure dogula edozein eskaera, edozein agiri eskatu, eta bueltan erantzuten baldin badabe, ba, erdera utzean e, eh, erantzuten dala. Orduan ikus, guk pentsatzen dugu ezinbestekoa dela, nola baite eh, aurrera egiteko lerrea gure alde izatea. Mm Baina argi dago, ba, Espainiar eta Frantzes estatuekin ez dela, ez dela posible izango eta horregatik eskatzen dugu buru jabetasuna. Euskal Herriak buru jabea izan behar du aurrera egiteko. Euskarak eh, aurrera egin dezan eta euskarak nolabait lehentasunezko hizkuntza izan dadin. Horregatik manifestazioan ere eskat, eskatzen bai, dugu... Horen galdetuko nizun, bai. manifestazioaren bai. arira lotzea. Aber, bai. zein den, bueno, manifestoaren zati batzuk irakurri ditugu, igual bai. gehien narreta ditu digutenak edo gogorrenak irakurtzea iruditu zaizkigunak, Porque bai. gauza ikuste baita ere, barneatu ditugula eta bizi gara gaiekin eta onartu ditugu entre komillas, ez? Da, bueno, zergatik e, biharko manifestazioa? Guk uste, ba, justu, erintxe, eh, nintzena puntxe hmm. bat eh, komentatzen, uste dugulako badala, badala garaia nola eta gainea garaio honetan ari garela ba, ematen dagoela beste marko politiko batean gaudela, badala garaia buru jabeak izateko, ba, leloa lehen esan dudan bezala, ba, hori, ba, zazi guztien gainetik euskaldun eta buru jabea. Zazi guztien gainetik zergatik, nola bait, ba, komentatzen ibili garen guztiagatik jarri dugu portu edo eskerraldea eredu, baina ikusten ari gara Euskal Herri osoan zehar, ba, oztopoa gainez ditugula ba, hori ikusten, eta Euskararen kontrako jarrera, ba, ba hori orokorra dala, ez? Eta beti, ba, nola baite eh, jente topo egiten ditugula mugapila bat eta ostopo bila eta aurrera, aurrera egiteko euskaldunak e, izateko. Mhm. Eta buru jabea zergatik, pues hori, ikusten, ikusten dugu nola baita, eh, euskaraz bizitzeko aukera egin behar dugula, gaur egun inoiz baino gehiago, ze pentsatzen dugu nola baita ba, estatut ezea eh, aurrera egiteko aukera egin nahi badu, ba, politikoki ere ezinbestekoa dela ere e, euskeraz egitea, eta euskeraz eh, bizitzeko aukera aukera egitea. Mhm. Orduan ba hori, ba, buru jabeak izateko eta lentasunezko hizkuntza izateko, ba hori, aukera hori indartu behar dugu. Eta gaur egungo egoera ganditzeko ezinbestekoa iruditzen zaigu. Bai, bueno, Orduan, bai. esan, esan. Ez, ez, esan zeuk. Ez, ja, ez dakit Bueno, e, denbora bukatzen ari zaigu, eta bueno, e, aipatzea baita ere, izan egin eta eragin dokumentala aipatu dugula, Ea, mhm. nahi guzun komentatu zeo zer horren inguruan, eta usten dizut minutu bat kontatzeko nahi duzuna, bukatzeko. Vale. Ez, ba, dokumentala da, ba, ba, pasaren urtean, 2000 eta, pasaren urtean ez, 2000 eta behatzean, ja, 2000 eta maikan gaudela, 2000 bai. eta behatzean, bete egin ziren Euskal Herrian Euskarazeko horreita hamar urteak, eta orduan dokumental hau aurkezten ari garra, e, gara herri zerri, nola bait, ba, hainbat e, kideren bizipenak eta gogoetak, eta mm ba hori, ba, Euskararen alde edo bultzatu egin duten e, Euskaltza, e, zenbat Euskaltzaleren, e, ba hori, nola baite, ba, bizipenak eta kontatzeko. Nola baite laburtuko luke, hainbat urtetan eta lan egin duen horren beste pertsonaren gogo eta ora litzateke. Bai, lehen aipatu hori webgunean ikusel dezaketela, baina baita ere erakustaldi desberdinak egingo dira, ezta? Bai, adibidez datorren astean ja aprobetxatzen dut iragartzeko, uh datorren eh, asteko 18 datorren asteko ostiralean arratsaldeko sortzietan portune eh, aurkeztuko dugu, mm. erdiko kaleko lokalean, ba, mm-hmm. gure, dugun, gure dugunek eta ba, etor da zela ba, ikusten. Bueno, e, bukatzen zaigu lore, sentitzen dut. Asi que, bueno, zuketagu, eta gombidatzen dugu jende guztia larun batean donostira. Ba, eta gogoratzea dela, buble barretik aterako garela, arratsaldeko bostetan. Vale, oso ondo, eskerrek asko, lore. Venga, agur. Gero arte. Agur. Desde Gran Hermano Fermín y la gente del tesoro, del público. Agenda, agenda, agenda, agenda. ¡Agenda! Agenda. Bueno, eh, recordamos que no soy Arancha, <laughs> que no ha venido, por si alguno dice, joder, ¿cómo la ha cambiado la voz a Arancha? Pues no, <laughs> que no soy Arancha, eh, que no ha venido, que seguimos Itxaso y yo aquí. Vaya, bueno, jarretzen dugu betiko lez, denbora gutxirekin casi casi agenda express. Egia da, beti bueno, ya sea gogoratzen, ez? bueno, y si Mario, Mario eta, venga, aurrera sordún ordun, ostiralean, gaur, eh, ostirala Maican estreno del vídeo de la Asociación de Trabajadoras de Hogar que por su 25 aniversario han realizado las mozas de este colectivo. Habrá dos pases para ver el vídeo. Hoy, viernes 11 de febrero a las 7 y media y el domingo 13 de febrero a la, a la 1 del mediodía en la Ecoechea de Bilbao. Pelota Calea 5 bajo. Baitaregao, ere El puchero del con chortua Roquestarrean, Bilbo. Eta bihar larun batea. E, ba, manifestazio nazionala deitu du Euskal Herrian euskarasek eta Donostian izango da Euskaltzaileen itxordua zazi guztien gainetek Euskaldun eta Burujabe lelopean. Baita bihar, lehen aipatu dugu moduan, barakaldoko gazte asamlak eta guzki erakunde ekologistak, kontzumismoaren kontrako bizikleta martza antolatu dute, bagatxa plazatik amabietan. Eta larun batean ere, ba, aldezarreko gazte eguna ospatuko dute Bilbon eta aldezarretik eh, hainbat ekintza egingo dituzte. Adibidez, goizetik ume jolasak egingo dute eta plaza berrian, gero eguerdian hiru terdietan, eh, herri eh, baskaria, eh, baskari eta gero elektrotxaranga eskanduluek eskandalua montatuko du eta bueno, ba, alde sarratik eta gauetik e, super feos pero majos gaueko bederatzietan zazpikatu gaztetzean. Eta bueno, astean zehar ez daukagu gauza askorik, baina bai gogoratzea berriro ere, astelenean amalau, e, barakaldoko gazte asamleak eta guzki erakunde ekologistak e, montatuta, arratzaldeko saspidetatik bederatxitara, San sanbizenteko plazan, trukea soka egongo dela, animatu zaitez, eraman soberan daukazuna edo erabiltzen ez duzuna, tartu izu, zehozer, seguro, zer dagoela behar izango duzuna. Eta, bueno, honekin ja, bueno, ja, bukatu dugu irratzaioa, bai, ze, bueno, gaurkoa <laughs> niko berezia da, beti bezala, eta, eta, bueno, i... Eta egia da, gogoratu digut amareak, e, igandea mairu, tortura kontrako eguna ospatuko da, eta, badago mani, bizkaiko mania bilbon, baina baita ere, portun, e, guerdiko ordu batetan, e, metroko e, metro geltokitik e, hor ez dakit nola ditzen den plaza hori. Ordu mhm. batetan e, igandean e, 13. Eta orain bai. Ja honekin albiste azken albiste e, honekin agenda bukatu dugu eta irratzaioa ebe e, gaurkoa <laughs> nahiko izan da ze gaudelako ja energia gutxi dekin eta bueno Eskerrik asko entzuteagatik Hori da, agur itxaso, agur tamara, agur.